Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսն է։ Մեր հանդեսը բացում է հյուրասրահ էջը, որտեղ հյուրընկալել ենք երիտասարդ ու բազմազավակ հայուհի Մարիամ Փիլաֆյանին։ Արդեն 12 տարի է, ինչ Մարիամն իր բազմանդամ ընտանիքով ապրում է Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղում։ Դպրոցում ուսուցչուհի է աշխատում։ Լսենք նրան։ Արմատներս հայրենադասներ են, եկած արևմտյան Հայաստանից, մայրս Աֆյոնքարեսարից, հայրս Մանիսայից։ Իրենք 25 տարի է արդեն ցավոք սրտի չկան։ Ազգային ավանդապաշտությունը եկել է իրենցից, իրենք բավականին ավանդապահ էին ու այդ ամենը փոխանցել են ինձ։ Ունեմ 6 բալիկ, որից երկուսը աղջիկներ են, 4-ը տղաներ։ Գեղեցիկ։ Արդեն 6 տարի ես զբաղվում եմ Արցախում ազգային տոների վերականգնմամբ տարբեր շրջաններում կազմակերպում է ուսումնասիրում եւ փոխանցում իրենց տեսական բարերով, ծեսի ամբողջական տոնակատարությամբ փորձում ենք վերականգնել վերականգնում ենք ազգային տոները, ավանդական ամանոր ենք նշել 3 տարի շարունակ Արցախյան ամանոր, առաջին տարին խաչմաչում, երկու տարի ծմակահողում, Գանձասարում Վարդավառ ենք նշել, ասացի ավանդական ամանոր։ հա, Կալանդոս երկելով շրջում են տնեց տուն, Խաղցրավենիք է հավաքում տներից, որ տուն որ չմտան այդ տարին այդտեղ բարեբեր չի լինի։ Իրենց ընտանիքի համար բարեբեր չի լինի, հաջողություն չի լինի։ Դպրոցի երեխաներ։ Չէ, ես տարբեր տեղեր եմ հրավիրում են, ծմակահողի գյուղապետ աշակերտն էր երկու տարի հրավիրի, մի տարի Խաչմաչին է։ այս տարի արդեն 6-րդ տարին էր, որ Դադիվանքում կազմակերպեցինք ուրախզատիկ փառատոնը, որը Արցախում Արցախցին կանանչի իր արմատները վերադառնա իր արմատներին ու տոնը դառնա ավանդական, նշվի մեծ մասշտաբով բոլորի կողմից սիրված լինի եւ երեխաների, քանի որ շատ կարեւոր է, մենք ունենք փոքրիկ երկիր, որի միջև չիմանանք պատմությունը, ազգագրությունը չենք կարող պահպանել, այսպես ավելի լավ կգնահատենք ու նպատակը այն է, որ կարողանանք այդ ամենը վերականգնել ու փոխանցել սերունդներին, որ իրենք էլ պահպանողական լինեն, իրենք էլ փոխանցեն իրենց հաջորդներին, որովհետեւ մեր ինքնությունը հավերժ լինի։ Որտեղից եք տեղափոխվել եղեք նո։ Երևանի 2000։ Սիրի հարց ինչու։ Ինչու, որովհետև ունեինք բնակելի տան խնդիր։ Սկզբում 2002-ին տեղափոխվել ենք Հաշաթաղի շրջանի Դիցմայրի համայնք, այնտեղից հետո փորձեցինք գնալ Երևան, մտածեցինք, որ կկարողանանք Երևանտեղ մեզ դրսևորել նորից չկարողացանք տեղափոխվեցինք այս անգամ Շահումյանի շրջան վերաբնակեցման ծրագրով։ Այստեղ արդեն ունենք տուն, 12 տարի է podcast-ով 6-րդ բալիկի տունը ընթացքի մեջ է, շուտով դա էլ կավարտեն։ Ձեր ընտանիքում ինչպիսի դաստիարակություն, ինչպիսի ավանդույթներ, ինչպիսի սովորույթներ կային։ Մայրս ինքը շատ ավանդապահքին էր, ունեին շատ խիստ հաշվարկած, այսպես ամեն ինչը պետք է լիներ իր չափի մեջ։ Ինքը ամեն Կիրակի եկեղեցի էր գնում, ինձ պարտադիր հետը պատարագի էր տանում ու փոքրուց այդ բոլոր տեսակի ծեսերը ինքը կատարում էր, այսինքն չէր կարելի շաբաթօրը 5-ից հետո լվացք անել։ Որոշակի այդպես բաներ կար, որ խիստ արգելվում էր իր կողմից։ Ճիշտ է, ես ինքս հիմա տանը դա չեմ կարող պահպանել, երևի թե ընտանեկան իրավիճակից ելնելով բալիկները շատ են, երբ ոնց հասցնում եմ, ինչ հասցնում եմ։ Դուք ընտանիքում քանի երեխա եք եղել։ Ես մենակ եմ եղել։ Իրենք ցավոք սրտի բալիկ չեն ունեցել ինձ տեսել։ Երևի հենց այդ մենակությունն է պատճառը, որ դուք այսօր ձեր շրջապատում եք երեխաները։ Մենք ես ու ամուսինս էլ մենակ ենք մեծացել, հիմա մենք ուզում ենք մեր երեխաները հարուստ բարեկամություն ունենան։ Դե Արցախցու համար ընդունված չնայած մենք Հայաստանից ենք, բայց Արցախում ընդունված ավանդույթը որ հարուստ բարեկամությամբ շրջապատված լինես, չէ, այդ ջերմ միջավայրը, տաք միջավայրը, այդ բարեկամական դա որպես ծեր կապը։ Որ հայերն են բազմամարդ ընտանիքներ են ունեցել, հապետական եւ զաստավը եղել, այո, բոլորը մի հարկի տակ են ապրել։ Ձեր ամուսինը կողմ է, որ դուք այդքան երեխաներ ունեք։ Դե եթե իր համաձայնությունը չլիներ, այդքան չէին լինի։ <laughs> Ինքը շատ է օգնում կենցաղ ցուցահում նամանավանդ, մեր տանը չկա տարաբաժանում, այս գործը իմն է, նայ, քոմն է, չկա։ Ով ինչ հասցրեց, այն անում է։ Միայն թե գործը արվի։ Մեծս 19 տարեկան է, հիմա ինքը Ստեփանակերտում է, աշխատում է այստեղ կարի ֆաբրիկայում։ Նրա փոքրը այս տարի պետք է հունվարին բանակ գնա, տղաներ են արդեն դրանից հետո, հետո 11 տարեկան, 9 տարեկան։ Դուք դեռ շատ երիտասարդ եք ունենա երեխաներ, մտադիր եք։ Մեկը սպասվում է, բայց չգիտեմ, դա հասարականի տակ է։ Ստաս ողջ եւ առողջ։ Շնորհակալություն։ Դիորներն ասում են, չէ, 7-ը որդով սեղան է։ Քիչ ճիշտ ասած, այս պահին ամուսինս տան վրա է աշխատում, ունի հիմնական աշխատանք, դրա համար մի քիչ այսպես հարցականի տակ է 7-րդի ծնունդը։ Տեսնենք <laughs> ինչպես կվերջանա բարով պիտի վերջանա։ Երեխաների դաստիարակության մեջ ինչի եք հետամուտ, ինչպես եք ձգտում դաստիարակ ուղարկել նրանց։ Կարևոր է իրենց հայրենիքին նվիրված լինեն։ Ես միշտ ասում եմ, որ սա ձեր հողն է, ձեր հայրենիքը, ձեր տունը պիտի պաշտպանեք։ Տղաս զենքի գործարան է դրել, զենք է պատրաստում ու ամբողջ օրը բակում կտրիվ կտրիվ են խաղում, էլ փայտից, էլ երկաթից, ինչից ասես զենք չենք պատրաստում։ Մի անգամ նույնիսկ Facebook-ում հրապարակել եմ այդ մասին, նկարները դնելով։ Կարևորում եմ, որ իրենք ինչ էլ որ մեծանան, միայն մարդ մեծանան ինչ մասնագիտությամբ բերել, որ դառնան կյանքում ինչ էլ դառնան, միայն մարդ մնան։ Կարևորը դա է ինքնուրույնություն տալիս եք ասել։ Միանշանակ։ Ինքնուրույնությունը անսահմանափակ ենք տալիս, չէ, կան որոշակի բաներ, որ դա անցնել չի կարելի։ Ուղղակի քանի որ մենք մեծերս չենք հասցնում, արդեն իրենք փոքրուց սպարտավորված իրենց կենցաղի մի մասը ինքնուրույն են կազմակերպում։ Այսինքն 11 տարեկան տղաս կարող է այդ օրվա ճաշը ինքը սարքի։ Բայց մա երեխաներ ընտանիքների առավելություն։ Յուրաքանչյուրը իր հա պարտականությունը ունի ընտանիքում, ասենք, գիտի, որ ինքը առավոտը պիտի վեր կենա, էս էս էս էս գործերը իրենն են։ Այն մյուս տղան էս էս գործերը իրենն են, ասենք ջուր բերել է, ես իմ չգիտեմ այնտեղ որոշակի գործերը, ասենք թեյնիկը լցնել, միացնելը մեկն է անում, այդպես ամեն մարդ իր գործը ունի։ Չի ասի, որ հասցն հանում ենք նորից, ասենց որ պահ է գալիս, նայում եմ շուրջս, նորից շիլա շփոթ է։ Մեկ է ոնց էլ անես, տեղը չի ընկնում ստեղծագործական շիլաշխոտերին, աշխատանքային։ Ինչ եք ժառանգել ձեր մորից, որ կուզենայիք փոխանցել ձեր աղջիկներին։ Աղջիկներին ասեղնագործելը, կարանելը, այդ ինչը որ հարիր է, հայ կնոջը ես փոխանցում եմ, նաև ավանդապաշտությունը, որ չի կարելի, հայկինը պիտի համեստ լինի, պիտի շատ զուսպ լինի, համբերատար լինի։ Ծնողներից ստացած ամենամեծ դասը ձեզ համար որն է դժվարանում եմ ասեմ, բայց ես իրենց միշտ օղորնի եմ տալիս նրա համար, որ մեծացել եմ այդ ընտանիքում, որ իրենք ինձ փոխանցել են իրենց ամեն ինչը, այդ ավանդապաշտությունը։ Երևի ամենամեծը դա էր, որ կարգապահությունը գալիս է այդտեղից։ Եթե որոշակի հասցերում ինքդ պահպանողական ես լինում որպես հայ, այսինքն մենք հայ ենք, մենք ունենք մեր դեմքը, յուրովի դեմքը, որով մենք ներկայանում ենք աշխարհին ու երբեք այդ դեմքը պետք չի աղավաղել։ 21-րդ դարի հայու արչև ինչ մարտահրավերներ կան այսօր, ինչպիսին կուզենայիք տեսնել ժամանակակից հայուհում։ Ես կուզենայի, որ իրենք լինեին ժամանակի հետ քայլող, բայց նաև երբեք չկոսնեին սեփականը։ Մենք դրանով ենք առանձնանում մյուսներից մեր ինքնատիպությամբ, այսինքն մեր ինքնատիպությունը կայանում է նրա մեջ, որ մենք ունենք հայ կնոջ ուսերին վեստրատ եւ ընտանիքի ծանրությունը, որ հայկինը միշտ պարտավոր է ամուսնու հետ կիսի երեխաների դաստիարակության հարցում մենք ավելի շատ միշտ երեխաներին սիրում ենք մեր կողքի տեսնել ճիշտ է պետք է ինքնուրույնություն տալ բայց նաև տակ հայրուն հայի նման պահպանել ինչն է անհամատեղելի հայ կնոջ կերպարը ինչ չեք ընդունում ասենք ինչպես ինչ էիք ուզենա տեսնել հայուհուն ինչ չեմ ընդունում, չեմ ընդունում արտասահմանից եկած երևույթները, որ ավելի սանձարձակ են, որոշ աղջիկներ ես փողոցում տեսնում եմ ու ինձ համար անհասկանալի կերպարներ են, որ երբեք Աստված մի արած է մեծ չխոսեմ, ես չեմ ուզենա իմ աղջիկներին տեսնեմ այդ դերում։ Լկտի պահվածքը, սանձարձակ պահվածքը, չգիտեմ, հորացած, այն չգիտեմ, բառեր չեմ գտնում ուղղակի թող իրենք մնան ինչպեսին որ հայը պետք է լինի համես ինչպես ընդունված է օջախի աղջկան, կանանց կնոջը, հայի կերպարին։ Եվ վերջում ինչ կմաղթեիք մեր հայրիներին մեր հայրիներին կմաղթեի երկարակեցություն, միշտ շրջապատված լինեն սիրով, իրեն ջերմությամբ շրջապատված իրենց հարազատների կողմից եւ երբեք հայկին արցունք չտեսնի, եթե տեսնի դա միայն ուրախության։ Մենք էլ մաղթում ենք ձեզ խաղաղություն, անպայման 7 որդով սեղան նստելու մաղթանքով ենք հրաժեշտ տալիս չի խանգարում ավելի շատ դու ես սկի ես 7-ին էլ չէի պատրաստ անճախտ ասած ես չէի սպասում որովհետև աննան ծնվել է զուտ նրա համար որ աղջիկ էինք ուզում շատ Աննային երկար ենք սպասել ու անթատ տղա է լինում։ Անթատ տղա արդեն ուշ է լինում որևէ բան։ Աննան էլ մայրիկիս անունն է։ Իրենց երկրից ինչ էին պատմում ծնողները։ Ընդհանրապես պատմում էին, կիսում էին։ հա։ Իրենք պատերազմ տեսած էին ու վախը կար պատերազմի մեջները, մայրս միշտ, քանի որ անցած լեր է փուլերը, միշտ տանը սուխարի էր պահում պարկով անդադ այդ պարկը սուխարին թարմացնում էր մտածելով որ մի օր պատերազմ կլինի ու իրենց հոգեբարձը ունենան հա այդ վախը կար մեջները միշտ պահեստավորած սուխարին կարասում էր որ ոչ մի բան չլինի գոնե հացը լինի իսկ ինչպես են փրկվել փախը փախով գիշերով չգիտեմ այդպես երեխաները փոքր են եղել մայրս գիրքն է եղել տատիկիս այդպես անապատներով դե ինքը այդքան լավ չէ հիշում տատիկի պատմածներին փոխանցում իսկ պապիկիս հայրիկի պապիկին թուրքերը սպանել են անապատում։ Գաղթի ժամանակ տատիկս երկու երեխաների հետ է եկել է Հունաստան, հետո հայրիկս եկել է Հայաստան, տատիկի հետ մյուս եղբայրը գնացել է Կանադա։ Հիշեցնում ենք եթերային ձեր ուղեկիցը Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հյուրն էր Շահումյանի շրջանի Եղեգնուտ գյուղից բազմազավակ մայր ուսուցչուհի Մարիամ Փիլավյանը։ Շարունակ մենք թողարկումը եւ ձեզ ենք ներկայացնում երջանիկ կնոջ 11 կանոն, ըստ հնդկական վեդաների, որոնք կօգնեն գտնել հոգու բաղձալի սերը եւ լինել երջանիկ։ Հետևել ինքն իրեն, լինել կոկիկ, մաքուր եւ հաճելի բուրել։ Լինել կայուն, ընկերներին չփոխել զեռնոցների նման Իսկական տղամարդը երբեք ուշադրություն չի դարձնի հեշտ հասանելի աղջիկներին։ Անել կանացի գործ, կինը պետք է կարողանա պատրաստել, լվանալ, կարել, երեխաների մասին հոգ տանել։ Դրանով նա տանը հարմարավետություն է ստեղծում, ինչը տղամարդիկ սիրում են։ Վերջ տալ վնասակար սովորույթներին, ծխող, խմող, վատ բարեր օգտագործող, շատ ուտող կինը ոչ միայն վնասում է իր առողջությունը, այլև կորցնում է իր բնական համայնքը ուրիշների աչքերում կարողանա ստրեսից ազատվել, ջղայնությունը, նախանձը, ատելությունը, ագրեսիան, վախը, խանդը, բացասական ազդեցություն են թողնում մեր ֆիզիկական եւ հոգեկան առողջության վրա։ Ընթունել կանացի բնույթը։ Կինը պետք է հասկանա, որ տղամարդը տան գլխավորն է եւ չպետք է ոչ կանացի գործերը վերցնի իր վրա։ Կինը ծնված է որպեսի սեր նվիրի եւ ստանա, աջակցի ամուսնուն եւ երեխաներին, օգնի խորհրդով, լինի կանացի եւ փափուկ, վստահելի ընկեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար։ Սիրել ոչ միայն սրտով, այլ նաև ուղեղով։ Շատ կանայք սիրահարվելով ոչ ճիշտ տղամարդկանց մտածում են, որ նրանք կփոխվեն։ Իրականում դա այդպես չէ։ Կանայքի աստաֆում են եւ ափսոսում ծախսած ուժերի համար, իսկ տղամարդիկ կանանց մեջ տեսնում են փնթփնթան վհուկների։ Միշտ պետք է նայել դեպի ապագան։ Արդյոք այդ մարդը համապատասխանում է ամուսնու դերին եւ արդյոք կարելի է ապրել նրա հետ ողջ կյանքը առանց ցանկանալու փոխել նրա բնավորությունը, սովորույթները։ Սիրահարվածությունը վաղ թե ուշ կանցնի եւ ինչ կմնա։ Շատ լուրջ մոտենալ ամուսնության հարցին։ Կնոջ ամենակարևոր խնդիրը ճիշտ ամուսնանալն է, քանի որ դրանից է կախված ոչ միայն նրա երջանկությունը, այլ նաև նրա ամուսնու եւ ապագա երեխաների։ Ձգտի պահպանել ընտանիքը Կինը ընտանիքի սիրտն է, շատ կարևոր է 100% ներդաշնակություն բերել տուն, լինել օջախի պահապանը։ Ստանալ այս աշխարհի բարիքները։ Եթե կինը Աստվածուհի է, նա պետք է ապրի Աստվածուհու նման, բայց պետք չէ դաշփոթել ագահության հետ։ Աստվածուհին նա է, ով հետևում է իր իրական բնությանը։ Այդպիսի կինն արժանի է հարգանքի, սիրո եւ ունի իրավունք ստանալ նվերներ, ուշադրություն եւ այն ամենը, ինչն իրեն կերջանկացնի ի վերջապես լինել երջանիկ անկախ իրավիճակից։ Կինը, ինչպես նաև տղամարդը, պետք է կարողանա բաց թողնել, ներել եւ չծանրանալ վատի վրա։ Կարողություն պետք է ունենա ուրախանալ փոքր բաներից եւ լինել երջանիկ այժմ եւ այստեղ։ Դա հաջողության, առողջության եւ ուրախության գրավականն է։ էր ահաձեզ 11 բարս կանոններ, որոնք կօգնեն ձեզ լինել երջանիկ ու սիրված։ Մեր հանդեսի վերջին էջում ձեզ ենք ներկայացնում առակ սիրո մասին։ Մի երիտասարդ շատ անհաջողակ էր սիրո հարցում։ Նրան միշտ պատահում էին աղջիկներ, որոնք այն չէին։ Մեկին նա տգեղ էր համարում, մյուսին անմիտ, երրորդին դժկամ։ Կատարելության որոնումներից օգնելով երիտասարդը որոշում է խորուրդ հարցնել իմաստունից։ Ուշադիր լսելով երիտասարդին իմաստունը պատասխանում է. «Հասկանում եմ քեզ։ Քո դժբախտությունը իսկապես մեծ է։ Ասա ինձ, ինչպես ես դու վերաբերվում քո մայրիկին»։ Երիտասարդը շատ է զարմանում։ «Ինչ կապ ունի մայրիկը»։ Դե չգիտեմ, նա ինձ մոտ շատ հաջող բարգություն է առաջացնում իր հիմար հարցերով, հոգնեցնող հոգատարությամբ, բողոքներով եւ խնդրանքներով։ Չեմ կարող ասել, թե սիրում եմ նրան։ Իմաստունը լռում է, գլուխը կախում, հետո շարունակում սրույցը։ Ինչևէ, ես հիմա կբացահայտեմ քեզ համար սիրո կարևորագույն գաղտնիքը։ Երջանկությունը գոյություն ունի։ Այն թաքնված է քո թանկագին սրտում Սիրո հարցում քո բախտավորության սերմը դրել է մի շատ կարևոր մարդ քո կյանքում՝ մայրդ։ Ինչպես դու վերաբերվում ես նրան, այնպես էլ կվերաբերվես աշխարի բոլոր կանանց։ Քանի որ մայրը քո առաջին սերն է, նա իր հոգատար գիրկն է առել քեզ։ Դա կնոջ ամենաառաջին կերպարն է քեզ համար, նախատիպը։ Եթե սիրես եւ հարգես մայրիկիդ, ապա կսովորես սիրել եւ հարգել բոլոր կանանց այդ ժամ մի օր դու կտեսնես, որ քո հավանած աղջիկը կպատասխանի քեզ քնքուշ հայացքով, մեղմ ժպիտով եւ բարի խոսքերով։ Ծնողների հանդեպ մեր վերաբերմունքը մեր երջանկության գրավականն է։ Երիտասարդը հարգալից խոնարհվում է եւ հեռանում, սակայն իմաստունը եւս մեկ վերջին խորհուրդ է տալիս նրան. փնտրիր այնպիսի աղջկա, որը սիրում եւ հարգում է իր հայրիկին։ Այսքանը ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը։ Այն պատրաստել էր եւ արեց Մելանե Միլոնյանը, մոնտաժը Դարիկ Ովոսկանյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ասատյան։